U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Braći i sestre, privodimo polako kraju ovo trkalište Božićnog posta. Još smo, samo malo i tu je pred vratima, što bi naš narod u prostoti svoje naivnosti rekao najradosniji praznik hrišćanski. Međutim, mi znamo da je najradosniji praznik Vaskrsenje, Gospoda Isusa Hrista, jer to je pečat svega onoga čega se nadamo, svih obećanja Božjih, jer da Gospod nije vaskrsao, uzalud bi bila vera naša. Na temelju te vere u vaskrsenje Gospodi Boga i spase našeg Isusa Hrista živeli su svi starozavetni praoci. Praoci i oci, i matere koje na današnji dan proslavljamo, koje mnoga od njihovih imena smo ovde i pročitali i nekima od nas, da ne kažem većini nejasno zašto ova silna imena, kosovi ljudi i kakve one veze imaju sa našim životima, sa našim problemima, sa našim iskušenjima, sa našim nedoumicama, kakve oni veze imaju sa nama a veza je direktna i neposredna, veza naša sa njima u crkvi treba da bude stalna i treba da imamo lični odnos i da znamo ko su oni bili i kakve oni veze imaju sa nama. Pogotovo od pravca Avrama, koji je praotac gospodnji po telu, ali je i naš praotac po veri nas pravoslavnih hrišćana, jer on je prvi poverovao u jedinoga Boga, a i sam je video dan gospodnji i obradovao, obradovao mu se, to je ovaj dan kojemu polako i mi gredimo, dan rođenja gospoda Isusa Hrista, Iako je važno da znamo značenje imena koje je ovde rečeno u ovom svetom evanđelju i e, po otkrovenju da je gospod nazvan kao Isus, što znači spasitelj, to je vrlo važno da znamo ako je on spasitelj, od čega nas spasava? Od čega je spasavao i praoce i oce, a od čega spasava i nas, spasava svakog čoveka koji dolazi na svet, a on pre svega je tu, što je u samom svetom evanđelju kaže, da je došao da nas spase od grehova naših. Jer jedini je Bog koji može opraštati grehe, jedini Bog istiniti, nijedan čovek, nijedan lažni Bog, ništa ne može opraštati, ništa ne može osloboditi čoveka od greha, još od našeg izgnanstva iz raja, Pritom obećanje da će se roditi Mesija, Isus, spasitelj sveta, je dato još pravcima kad su bili izgrani iz raja. To je bila nada svih starozavetnih pravednika koji su očekivali spasenje, očekivali su spasitelja. Mnogi od njih su ga i videli kao Avram. Davidu je dato obećanje da će biti od njegova roda, iako su oni nosili ljudske slabosti, iako su bili grešni ljudi kao i svi mi, ali su imali poverenje i nadu Boga, verovali su reči njegove, verovali su obećanjima njegovim, želili su da slede volju Božju koliko su mogli, i koliko je to bilo dostupno njima i bili su skroz predani volji Božje. To je znak i nama da na, u našem životu na prvom mestu treba da stoji volja Božija, Volja Božja otkrivena u samom gospodu Isusu Hristu, to je volja da želi, koja želi da se svi ljudi spasu i dođu poznanje istine. A istina je sam naš gospod Isus Hristos, koji će nam se uskoro roditi u gradu Vitlemu, skoro dok prezre nepoznat, u krajnje oskudnim uslovima, pokazujući da on nije car od ovoga sveta, on je car i ovoga, ali on je car nebeski, on je došao da nas uzvede, da nas vrati u svoju otačbinu, da nas vrati svome ocu, da njegov otac koji je, on je njegov sin jedinorodni, ali da postane naš otac po blagodati, što bi rekli veliki oci crkve, prvi među njima sveti Atanasije veliki, Bog je postao čovek, da bi čoveka učinio Bogom. To su velike istine, neko bi možda mogao da kaže da je to previše gordo, da su naše, naše verovanje, da je neko nenormalno, da je besmisleno, međutim to nije čovekova izmišljotina, niti to čovek mogao da izmisli, to je blagovoljenje samoga Boga i Oca, koje je izvršio za nas, rodivši se u telu, primivši svu našu prirodu od presvete Bogorodice, Gospod Isus Hristos, a sve to je sadejstvovao i pratio Bog Duh Sveti, koji nas i danas ovde sabira, koji nas priprema, koji nas krepi, koji nas teši, koji nam daje snage da i mi sami postanemo bogonosci, da postanemo hristonosci, da se sjedinimo sa Bogom u Hristu Isusu, Gospodu našem, i da zajedno i sa svetim praocima i ocima i sa onim potomcima koji će doći i posle nas, da svi zajedno nasledimo obećanje u Hristu Isusu, obećanje večnog života koje, ako Bog da, treba da se pripremimo i danas da primimo ovde, da primimo na ovoj svetoj liturgiji, pričestiši se samim prečistim telom i prečistnom krvlju Gospoda i Boga i spase našeg Isusa Hrista, to je ono telo, ona krv koja, koje je Gospod primio od presvete Bogorodice i kojom pričešćujući i živeći njime i u njemu, u crkvi njegovoj, zajedno sa svima svetima i pravocima i ocima, a i našim potomcima, da zajedno nasledimo to veliko obećanje i da se udostojimo večnog života koje, ako Bog da, treba da počne i od dana današnjeg. Amin. Amin.